sve o studentskoj tematici. Problematici. Ali ne i matematici. Saznajte u studomatici. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli u ovo tjedno izdanje emisije Studomatika. Večeras ćemo pričati o jednom problemu koji nije samo lokalan i nije samo studentski, već je globalan i većinu predvođen učenicima. Mogli ste možda već i zaključiti o čemu je riječ, a riječ je naravno o globalnom pokretu diljem svijeta u kojem sudjeluju e, učenici srednjih škola, a poznati je pod nazivom Fridays for Future. To je samo jedan od naziva za globalni pokret koji se u posljednjih nekoliko mjeseci razvio u globalne prosvjede učenika srednjih škola diljem svijeta. E, pokret Fridays for Future je započeo u kolovozu 2018. godine, nakon što je 15-godišnja Greta Thunberg tri tjedna sjedila ispred švedskog parlamenta kako bi prosvjedovala protiv nedostatka akcije u vezi s klimatskom krizom. Predvođeni Gretom, učenici diljem svijeta prosvjeduju svakog petka zbog toga što više ne vide smisao da se školuju i pohađaju obaveznu nastavu ako im odrasli ne mogu osigurati budućnost budućnost svojim konstantnim uništavanjem klime. Zašto učiti za budućnost koja ne postoji i zašto trošiti mnogo truda da bi se obrazovali kada naše vlade ne slušaju obrazovane, glavna su pitanja koja mladi postavljaju a sam vrhunac učeničkog globalnog ekopokreta pokreta odvio se 15. ožujka u čak 1209 svjetskih gradova, e, što obilježava dan kada se najviše učenika iz najviše gradova u cijelom svijetu ujedinilo za zajednički cilj, a to je očuvanje klime. Među njima su bili neki hrvatski gradovi, a to su Zagreb, Split, Varaždin i Pula, dok su u rijeci toga dana održao spontani prosvjed učenika i studenta tada je u Rijeci navljen organizirani prosvjed koji se održao tjedan dana kasnije, odnosno 22. ožujka, a organizatori prosvjeda bili su učenici Maša Liverić i Tijen Rubil te studentica Ana Marija Štefanac. Ako često slušate program Radio Sove, znati ćete da je Ana Marija jedna od nas Sova. Međutim, tko su učenici Tin Rubil i Maša Liverić i što je njih potaknulo da pokrenu ovu priču u Rijeci? To ćete imati priliku saznati nakon kratke glazbene pauze jer smo upravo njih odlučili ugostiti u otjednoj studomatici. Evo nas natrag nakon glazbene pauze, kao što smo vam i obećali u prvom dijelu. Sa nama su uh, Tin Rubil i Maša Liverić, e, organizatori prosvjeda za klimu e, koji se održao 15. ožujka u Rijeci. Dobar večer. Večer. Dobro večer. Pa evo za početak, e, da li se možete predstaviti? Da, znači evo ja sam Maša Liverić, e, idem u hotelsko-turističku školu u Opati i imam 17 godina. To. Ja sam Tim Rubil, idem isto u hotelsko-turističku školu i imam 16 godina. Za početak želim, želio bih vas samo pohvaliti da je super da ovako mladi e, postajete tako aktivni u, u svojoj zajednici da organizirate ovako nešto hvale vrijedno. A moje prvo pitanje za vas je što, što vas je potaknulo da, da tako nešto organizirate? Odnosno zašto ste se osjetili pozvanim da baš vi tako nešto organizirate ovdje u Rijeci? Pa evo, ja sam pratila malo medije i to kako je Greta to pokrenula u Švedskoj i nekako me to zainteresiralo i vidjela sam da je po Hrvatskoj ima dosta gradova koji su isto tako krenuli no međutim, ono, rijeka nije baš krenula, pa smo se okupili nas troje nekako iz razreda. Mislili smo, ono, dobro, možda će neko doći, taj prvi petak. I na kraju smo sreli studentica na Mariju, i tako se spontano desio prvi naš prosvjed. Znači sve je počelo nekako dosta spontano ovdje da, u Rijeci. E, zapravo potaknuto time što se ništa ne događa baš ovdje. Da. Koje je generalno mišljenje mladih o, ovom problemu, znači o, o, o tim klimatskim promjenama i stvarima koje se događaju? Pa mislim da većina u stvari misli o tome šta bude biće, ne poduzimaju ništa baš konkretno. Mislim, nismo ni mi poduzeli ništa konkretno što se tiče toga, ali ajmo reći da smo napravili taj prvi mali korak s tim prosvjedom i sljedećim prosvjedom ćemo napraviti. E, a mislim da ne razmišljaju dovoljno o tome, e, ne ulaze dovoljno u tu tematiku, ali kad bi se samo malo dalje razmišljalo o tome, mislim da bi se dalo privući dosta više mladih u, u tako nešto. Evo, nakon tog prvog spontanog, recimo to tako, prosvjeda koji se održao 15.3. E, e, ovog prošlog mjeseca, tjedan dana nakon e, održao se baš organiziran prosvjed na kojem je sudjelovalo dosta mladih, dosta srednjih školaca i tako dalje. Da li mislite da je to bilo ovako samo jednom ili da stvarno osjećate neku potrebu da, da naprave neku promjenu? Pa iskreno i ljudi koji su došli zato što znaju zašto su tamo i ljudi koji su došli čisto zato što im se došlo. Mislim da kogod da je malo slušao, malo e, popratio poprati o čemu se radi, da može poraditi na tome da osvijesti sebe i da ono osvijesti to di baca okoliš, di baca smeće u okoliš zašto su zašto je bitno e, organizirati ove prosjede ovdje u Hrvatskoj i mislim i u cijelom svijetu globalno zašto su oni bitni pa bitno je da se da ljudi na vlasti odnosno političari čuju nas i shvate da se nešto ozbiljno treba poduzeti s obzirom na to da mi ozbiljno zagađujemo svoj okoliš e. koja je nekakva glavna poruka koju ste htjeli ovaj, poslati e, samim tim prosjedom? Pa zvuči jednostavno zapravo zato što ajmo reći da je poruka da treba smanjiti emisije Plastične. CO2, treba e, reducirati upotrebu plastičnih vrećica, pogotovo jednokratne plastike koja je najgora vrsta plastike. I da se ulaže u obnovljive izvore energije. Koji su nekako e, neke glavne stavke koje, koje želite da se, da se prenesu e, ljudima koji su na vlasti u Hrvatskoj? Što, što zapravo od njih tražite ovim, e, ovim procedima koji se, koji se konstantno održavaju? Pa ja bi osobno da se umjesto te plastike počne koristiti bioplastika koja je razgradiva, koja se dobiva iz vlakana, škroba, celuloze, od algi na primjer i to. Bioplastika je stvarno korisna s obzirom na to da će se razgradi ta plastik treba 500 godina da se razgradi, tako da to je jedna od stvari koje bi ja osobno htio. I da se uvedu solarni paneli gdje je sve moguće i da se na tom isto Da koristimo poradi. sunčevu energiju. Da, i mi mislim da je Hrvatska, da se u Hrvatskoj zapravo imamo dosta dobro razvijenu površinu gdje bi mogli koristiti sunce i vjetar i vodu i sve tako da. To je nekakva poruka za ljude koji su na vlasti. A koja je poruka za ljude koji su obični ljudi, recimo to tako? Ljudi koji žive svoj život iz dan u dan, normalno koristeći sve što im se nudi, ne razmišljajući previše o ičemu. Znači da osvještavaju sebe, da rade na tome, da gledaju di bacaju smeće, di zagađuju okoliš, da male korake prvo krenu od sebe pa tako da dalje šire na svoje bližnje i prijatelje i obitelji tako. Da, treba krenuti od sebe, početi od malih stvari, na primjer bilo to bacanje papira kojeg imamo u džepu u obližnji koš ili bilo šta treba krenuti od malih stvari. Nošenje platnenih vrećica u, trgovinu, a ne, ne kupovanje stalno plastičnih. Smatrate li da je Hrvatska spremna za ovako neku promjenu? Odnosno da su, da su ljudi dovoljno osvješteni da, da se ovako nešto zapravo i postigne? Iskreno. Mislim da ne, ali ali zato su tu prosvjedi koji... A gledajte, svrha prosvjeda nije da se nešto konkretno promijeni, nego čisto iz tog razloga da se odsvijeste ljudi koji se još dvoume krenuti sa takvim stvarima ili ne, ali... I glasati na, na dolazećim izborima za ljude koji će se zapravo pobrinuti, pobrinuti o tome. Za to, da, da. Da, dobro. Koja je jedna stvar koju želite da ljudi e, uzmu od, od cijele ove priče? ja bi osobno da eventualno ljudi počnu gledati edukativne filmove o tome. Da. Postoji jedan dobar dokumentarac koji se zove Before the Flood, koji smo Maša i ja pogledali u zadnja dva dana i tako nekim filmovima osvijetiti same sebe. Znači samo osvješćivanje nekakva glavna stvar da bi se mogli, e, kre, da bi se mogli početi kretati naprijed. Da. Koja je prva stvar koju naši slušatelji mogu napraviti, a da naprave nekakvu promjenu? Pa mislim da je to samo dolaženje na sljedeći prosvjet koji će se održati u petak, petog četvrtog i time podržati nas i sve ostale na globalnoj razini. Da, zato jer ovo nije prosvjed samo e, za mlade, ovo je prosvjed za svih nas, zato jer svi mi ovdje živimo i dijelimo ovaj planet e, zajedno. Biće još i performans sa plastičnim vrećicama, pa ono, ako imate doma plastične vrećice, <laughs> donesite ih, u podne ćemo biti. To jest u 11.45 krećemo sa Jadranskog trga i u podne smo ispred poglavarstva sa plastičnim vrećicama na glavi da prikažemo kako nas zapravo plastika i zagađenje okoliša zagađuje. I što s tim plastičnim vrećicama nakon? E, nakon toga će Tanja Blasković, Blašković, pardon, e, osnivačica Imagine Plastika, e, pokupiti te vrećice zajedno sa svojom ekipom i e, reciklirati ih i iskoristiti za nešto korisnije. Eto, super prvi korak eh, koji svi vi možete napraviti već ovog petka. Eh, hvala vam još jednom eh, Tini Maša što ste došli u ovu tjednu sudomatiku i ispričali nam malo više o, ovom problemu. A vi, dragi slušatelji, ostanite u 104,7 i nastavite slušati Radio Sovu. Sve o studentskoj tematici, problematici, ali ne i Saznajte u Studomatici.